الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui, Alhamdulillah, on commence le cours numéro 12 dans euh, l'explication de la réalité de la Aqidah des Rafidah, les Shia rafidah Et euh, aujourd'hui, donc, on rentre dans la réalité des euh, paroles des Rafidah et de leur Aqidah au sujet des Sahaba. Et qu'est-ce qu'ils croient au sujet des Sahaba dans leurs livres et dans les paroles de leurs shuyukh dans euh, leur, leur, religion. Allah al-Musta'an. donc on va voir aujourd'hui la réalité de ce que ces gens-là cachent hein, au sujet des Sahaba, hein, de la haine qu'ils ont dans le cœur hein, et qu'ils expriment dans leurs paroles et dans leurs livres. Et vous allez voir que ça atteint un degré et un niveau inimaginable. Hein, c'est quelque chose que quelqu'un a de la difficulté à imaginer lorsqu'il euh, entend ces choses-là que quelqu'un peut avoir une haine aussi grande et aussi grave yani, envers les meilleurs de cette umma. Subhanallah. Si c'était des paroles qui venaient des juifs et des chrétiens, hein, ou même d'autres koufars, yani, on ne serait pas étonné de les entendre. On dirait, oui, c'est normal, c'est des koufars, c'est des ennemis de l'islam, hein, c'est des gens qui euh, ne croient pas en le Coran, ne croient pas en la sunna, Hein, il y a une certaine logique là-dedans du, fait que ces gens-là rejettent la vérité en partant. Mais quand c'est des paroles qui viennent de gens qui prétendent être musulmans et qui se disent musulmans et qui font euh, la salat et qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et, et que par la suite tu les entends insulter les sahaba de cette façon et avoir pour eux une haine inégalée de cette manière, et eh bien ça c'est quelque chose qui nous, étonne au plus haut point par la suite et il n'y a pas de doute que ce genre de parole-là ne peut pas venir d'un mu'min. Donc, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire On va commencer donc tout de suite avec les paroles du sheikh. <coughs> yani, du sheikh Ibrahim al-Ruhayli dans son livre Al-Intisar euh, al-Suhbi wal-Al. Et puis on va expliquer ces paroles-là, Inch'Allah, de qu'est-ce que le Cheikh Ibrahim al-Ruhayli a cité. طيب الشيخ الزي عقيدة عقيدتهم في الصحابة يقف الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موقف العداوة والبغضاء والحقد والضغينة ويبرز ذلك من خلال مطاعنهم الكبيرة على الصحابة التي تزخر, تزخر بها كتبهم القديمة والحديثة فمن ذلك اعتقادهم كفرهم اعتقادهم كفره كفرهم وردتهم إلا نفرا يسيرا منهم على ما جاء مصرحا به في بعض الروايات الواردة في أصح كتبهم Donc le cheikh il commence, il dit on va commencer donc, on va, euh, on va euh, s'arrêter sur les paroles des Rafidah au sujet des, euh, des Sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va voir que leur position envers eux c'est une position d'animosité et de haine et euh, de rancune hein, qui est dans leur cœur et ça on le voit à travers leurs attaques, leurs insultes, hein, leurs grandes insultes contre les Sahaba, et leurs livres en sont remplis, que ce soit les livres anciens ou les livres nouveaux, hein, récents. Donc tous, leurs livres sont remplis d'insultes et d'attaques contre les Sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi euh, ces exemples, le cheikh il dit, leur aqidah du fait qu'ils croient que ces gens-là, les, les, les Rafida, Shia ils croient que les Sahaba sont des kuffars. Et ils croient que ce sont des murtaddoun, des apostats, qui ont apostasié l'islam, qui ont quitté l'islam après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont des gens qui déclarent les Sahaba kuffars et murtaddoun. Imaginez. Hein. Est-ce qu'il y a une insulte plus grande que cette insulte est-ce qu'il y a un insulte plus grand que de, faire le takfir des sahaba Est-ce qu'il y a un insulte plus grand que de dire que les sahaba sont des apostats et qu'ils ont quitté l'islam après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc c'est ça l'exemple des, rafidah. Il Ils déclarent les Sahaba kuffar, excepté un petit nombre d'entre eux, qu'on peut calculer sur les doigts. Hein? Et ça, c'est mentionné de façon très claire et très explicite dans différentes narrations et dans plusieurs de leurs livres les plus reconnus chez eux et les plus authentiques chez eux. Et pour citer quelques exemples que le Cheikh a mentionné, Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, il, il, mentionne quelques exemples. Il dit فقد روى الكليني عن أبي جعفر أنه قال كان الناس أهل ردة كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت من الثلاثة فقال المقداد بن الأسود وأبو ذار الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم ثم عرف الناس عرف, آه، عرف أناس آه، بعد يسير أو ثم عرف أناس بعد يسير وقال هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا حتى جاءوا بأمير المؤمنين مكرها فبايعوا Donc il, mentionne ici les paroles de Al-Kulayni dans son livre Usul al-Kafi, Al-Rawda Usul al-Kafi, le volume 8, à la page 245-246. Hein? Al-Kulayni, il, rapporte selon Abi Ja'far qu'il a dit que les gens après le prophète Mohammed sallallahu sont devenus des apostats, Al-Ridda, des gens qui ont apostasié, excepté trois tous les sahaba sont devenus des kuffars murtaddoun, excepté trois selon les rafidah. Et il les mentionne. Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Zar al-Ghifari, et le troisième c'est Salman al-Farisi. wa barakatuh alayhim. Donc il dit ceux-là, ces trois-là, sont restés musulmans. Les autres sont devenus kuffars. Donc euh, ils prétendent qu'il y a un petit nombre par la suite qui se sont rajoutés à ce premier groupe-là, à ces trois premiers, et puis après, euh, au début, ils refusaient de donner la bay'a jusqu'à ce qu'ils amènent euh, Ali par la suite. Donc, ensuite, ils ont amené, euh, ensuite, ils ont amené Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire, ils prétendent qu'après, ils ont amené Ali, pour qu'il euh, fasse la bay'a, et donc, il a fait la bay'a sous la contrainte. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est ce qu'ils prétendent. Après il dit وفي كتاب الاختصاص للمفيد عن عبد الملك ابن أعين أنه سأل أبا عبد الله فلم يزل يسأله حتى قال فهلك الناس إذن قال أي والله يا ابن يا ابن أعين هلك الناس أجمعون أهل أهل الشرق والغرب قال إنها فتحت على الضلال أي والله هلكوا إلا ثلاث نفر سلمان الفارسي وأبو ذر والمقداد ولحقهم عمار وأبو ساسان الأنصاري وحذيفة وأبو, عم وأبو عمرة فصاروا سبعة donc il, il mentionne dans euh, le livre de Al-Ikhtisas écrit par Al-Mufid dans le livre Al-Ikhtisas à la page 6 écrit par un de leurs chouyouks, Al-Mufid il dit qu'Abdul Malik ibn Ayun a, dit euh, qu'il a euh, dit euh, qu'il a demandé à Abu Abdullah, il lui demandait toujours la question jusqu'à ce qu'il ce dise donc les gens sont perdus après la mort du prophète les gens ont, se sont perdus hein, ils ont péri et il a dit oui par Allah oh, fils de hein, Ibn les gens sont tous perdus tous ils ont tous péri hein, les gens de l'Orient et les gens de l'Occident il dit donc, euh, il dit, elles ont été conquis, donc l'Orient et l'Occident ont été conquis sur les garments. Il a dit, oui, par Allah. Tout le monde a péri excepté trois individus. Salman al-Farisi, Abu Zar et al-Miqdad. Puis ensuite, ils ont été rejoints par Ammar, Abu Sassan, al-Ansari et Hudayfa et Abu Amra. Donc ils sont devenus sept. hein, donc ils croient que tous les sahaba sont devenus kuffars excepté les trois en premier puis après ils ont été rejoints par quatre autres hein, c'est Ammar, Abu Sassan al-Ansari, Hudayfa et Abu Amra. Donc ça, c'est euh, les noms de ceux qu'ils considèrent comme étant, comme étant des musulmans ou ceux qui sont restés musulmans. وقد نقل إجماعهم على تكفير الصحابة علماؤهم المحققون soi-disant les vérificateurs de leur chouyour parmi leurs leur ulama ont euh, transmis leur consensus sur le fait que pour eux les sahaba sont des kuffars hein, ils font le takfir des sahaba euh, il dit قال المفيد واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار وضلال وملعونون بحربهم أمير المؤمنين وأنهم بذلك في النار مخلدون donc il, il mentionne dans euh, Al-Mufid il mentionne cette, soi-disant ijma', ce soi-disant consensus à la page 45 dans son livre Awa'il al-Maqalat il dit que les imamiyas, c'est-à-dire les rafidah, ils sont tous d'accord avec les zaydiyas et les khawarij que ceux qui ont rompu leur pacte hein, et qui, sont, euh, qui ont brisé leur entente parmi les gens de Basra et de la Syrie, de Sham, qu'ils sont tous koufars et égarés et maudits pour avoir combattu Amir al-Mu'minin Ali, hein, selon eux, et qu'ils seront tous éternellement dans l'enfer pour avoir fait ça. Allah Donc regardez comment ces gens-là ils font le takfir des Sahaba. Après, il dit وقال نعمة الله الجزائري الإمامية قالوا بالنص الجلي على إمامة علي وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق وبعده إلى أولاده المعصومين ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهي الناجية إن شاء الله donc regardez ce qu'il prétend maintenant un de leurs chouyours qui s'appelle Ni'matullah al-Jazairi. Il dit que les imamiyas, c'est-à-dire les rafidahs, ils ont, euh, ils ont dit qu'il y avait un texte clair au sujet de la succession de Ali, que c'était lui qui devrait être l'imam après le prophète Donc ils prétendent qu'il y a des textes hein, de la sunna qui prouvent ça, ou de, la révélation qui prouvent ça de façon explicite. Et euh, il dit ensuite qu'ils ont déclaré les Sahaba kuffar et ils les ont attaqués et insultés et ils ont euh, attribué attribué l'imam et donné la à leurs imams jusqu'à Ja'far al-Sadiq puis après lui euh, aux enfants, à ses enfants par la suite qui sont al-Ma'soumin, ils les appellent les infaillibles, hein, ceux qui sont protégés ou infaillibles, comme ils ont dans leur aqidah, comme on en a parlé euh, dans les cours passés au sujet de leur croyance envers leurs imams, qu'ils sont infaillibles. Et il dit, euh, Ni'matullah al-Jazairi, il dit, et l'auteur de ce livre fait partie de cette secte, c'est-à-dire fait partie de ce groupe, de, cette secte des rafida Celui qui dit ça, il écrit lui-même, il est en train de, dire qu'il il fait partie de cette secte et il dit que c'est cette secte qui est sauvée, Inch'Allah. Donc il dit, je fais partie de cette secte des Rafidah, et c'est celle-là qui est sauvée, qui est la secte sauvée, Inch'Allah. Donc ça c'est ce qu'il prétend. après, euh, donc ça c'est dans Al-Anwar al-Nu'maniyah, le volume 2 à la page 244 hein, de son livre. Il dit وقدح الرافضة في الصحابة وقدف الرافضة في الصحابة لا يقف عند هذا الحد من اعتقاد تكفيرهم وردتهم بل يعتقدون أنهم شر خلق الله وأن الإيمان بالله ورسوله لا يكون إلا بالتبرؤ, بالتبرؤ منهم وخاصة الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين Donc il dit, le cheikh, donc le, le cheikh Ibrahim al-Ruhayli, il dit que les attaques et les insultes des Rafidah contre les Sahaba ne s'arrêtent pas uniquement à la croyance de, leur part qu'ils disent que ce sont des koufars ou des apostats. Ça ne s'arrête pas là. En plus de ça, ils croient que ce sont les pires créatures d'Allah. Et ils croient que euh, tu ne peux pas être un croyant et avoir la foi en Allah et en son messager excepté si tu te désavoues d'eux, que tu te désavoues des Sahaba, et en particulier les trois premiers khulafa, Abu Bakr, Omar et Othman, et également les mères des croyants, les femmes, les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, euh, il dit, يقول محمد باقر المجلسي, c'est un, un de leurs shuyukh encore une fois. يقول محمد باقر المجلسي وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبو أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية والنساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم Ça, c'est cité dans son livre « Hakul Yaqin » qui est euh, à la page 519, qui est un livre qui est écrit en perse, et il a été traduit en arabe ce livre par Mohamed Abdul Sattar At-Tunsawi dans son livre Boutlan ou Aqaid Shia à la page 53. Donc, dans, son livre, dans ce livre, c'est écrit notre aqida au sujet de At-Tabarru, c'est-à-dire au sujet du fait de se désavouer Hein, des Sahaba, c'est que nous, on se désavoue des quatre idoles, quatre osnams, ils les appellent les osnams, des idoles. Ils parlent de qui Ils parlent d'Abu Abu Bakr, anhu, de Omar, anhu, et de Uthman, anhu, et de Muawiyah, anhu, et des quatre femmes, Aisha, Hafsa, Hind et Umm al-Hakam, donc eux, ils, les, ils se désavouent d'eux, en particulier les quatre idoles parmi les hommes, ils les appellent les idoles, et ce sont quatre parmi les sahaba les plus grands, et les quatre parmi les femmes, ce sont parmi les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et d'autres femmes musulmanes parmi les sahaba, hein, les sahabiyat. Et ils se désavouent de tous leurs euh, de tous ceux qui sont avec eux et qui les suivent et ils croient que ce sont les pires créatures d'Allah sur la terre, sur la face de la terre, et que la foi de quelqu'un n'est pas complète, la foi de quelqu'un en Allah et en son messager euh, et en les imams, elle n'est pas complète tant que tu t'es pas désavoué de leurs ennemis. Et leurs ennemis pour eux, c'est qui Leurs ennemis pour eux, ce sont les sahaba. Donc, Qu'est-ce qu'il dit Ensuite, le cheikh, euh, وَبِنَاءً عَلَى هَذَا فَالرَّافِضَ يَعْتَقِدُونَ فِي الْخُلَفَاء الثَّلَاثَةِ السابقين لعلي في الخلافة وفي أمهات المؤمنين أنهم يعذبون أشد العذاب يوم القيامة مع شرار الخلق وطواغيت البشر Donc le cheikh il dit, et Euh, et par conséquent, les Rafidah, ils croient que les trois premiers khulafas qui ont précédé Ali, anhum, euh, euh, et ils croient également au sujet des mères des croyants, les épouses du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils auront le plus dur de tous les châtiments au jour de la résurrection, avec les pires des créatures d'Allah et les shayatines et les tawarites parmi les hommes. Allah il mentionne des exemples de ça dans certains livres des Rafidah. Il dit Waja'a fi tafsir al-Qummi. Et al-Qummi, c'est qui Son nom, c'est Ali ibn Ibrahim ibn Hashim, qui est mort en 307. Hein, et euh, il dit قال عنه النجسي ثقة في الحديث وثبت معتمد صحيح المذهب سمع سمع فأكثر صنف وصنف كتبا مقدمة بحر الأنوار Euh, donc ça c'est euh, pour expliquer que pour les Rafidah, cet individu hein, euh, qu'ils appellent Al-Qummi, qui a écrit un tafsir du Coran qui est rempli d'égarements et de couffres et de, et de dalal, eh ben, il l'appelle Ali ibn Ibrahim ibn Hashim. Hein, et dans son tafsir, hein, il dit des paroles, vous allez voir quel genre de paroles il dit dans, ses, dans son tafsir d'égarements Hein, et Sheikh Rabi, euh, il a mentionné beaucoup des, des, exemples d'égarements qui sont mentionnés dans ce tafsir-là, dans son livre Al-Intisar, l'équitable Al-Aziz Al-Jabbar. Peut-être, Inch'Allah, dans un des cours qu'on va faire plus tard euh, à ce sujet-là, quand on va continuer la série, euh, on aura le temps de donner quelques exemples des égarements qui sont dans son tafsir. Hein. et euh, un de leurs chouyours, parmi les, les, qui s'appelle Al-Najashi, il a écrit dans l'introduction de Bihar al-Anwar, à la page 128, que ce soi-disant Qummi, euh, soi-disant euh, savant de tafsir, euh, pour eux c'est quelqu'un qui est fiable et qui est reconnu. Donc ça veut dire qu'il fait partie de leur chouyour, c'est pas un inconnu pour eux. Donc ils ne peuvent pas prétendre qu'on invente des choses à leur sujet ou qu'on leur attribue des individus qui ne font pas partie d'eux, puisque dans leur propre livre ils reconnaissent cet individu-là. Donc il dit وجاء في تفسير القمي في تفسير سورة الفلق الفلق آه، جب في النار آه، جب في نار جهنم يتعوذ أهل النار من شدة حره فنسأل الله آه، فسأل, فسأل الله من شدة حره أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم وفي ذلك الجب صندوق من نار يتعوذ أهل الجب <clears throat> من حر ذلك الصندوق وهو التابوت <clears throat> وفي ذلك التابوت <clears throat> ستة من الأولين وستة من الآخرين فأهل السنة الذين فأما الستة فأما الستة الذين من الأولين فابن آدم الذي قتل أخاه ونمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم في النار وفرعون موسى والسامري الذي اتخذ العجل آه، والذي هود اليهود والذي نصر النصارى أما الستة الذين من الآخرين فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب الخوارج وابن ملجم لعن لعنهم الله يعنون بالأول والثاني والثالث الخلفاء الثلاثة السابقين لعلي رضي الله عنه في الخلافة وبالرابع معاوية رضي الله عنه وهذه من الرموز التي يستخدمها الرافضة في كتبهم عند الطعن في الصحابة Le cheikh, et il est mentionné donc dans le tafsir de Al-Qumni, comme on a dit dans le tafsir de Surat Al-Falaq, ils disent que Al-Falaq c'est une, poche qui est dans le feu de l'enfer. Et les gens de l'enfer, ils demandent la protection contre la chaleur qui est intense, de, ah, la chaleur intense de cette poche, de cette, de cette chose-là dedans qui est dans l'enfer. Donc c'est une, ils disent que c'est une partie dans l'enfer qui est plus, qui est plus chaude encore que le reste de l'enfer. Et Allah a demandé, euh, dit que cette poche, tellement elle est chaude, tellement elle est euh, intense dans sa chaleur, Allah a demandé à cette poche qu'elle respire. Et donc, quand elle a respiré, elle a brûlé le reste de l'enfer, tellement elle est chaude, cette poche. Et il dit, et à l'intérieur de cette chaude, de cette poche, il y a une boîte de feu. Et les gens qui sont dans cette poche, dans la poche qui est à l'intérieur de l'enfer, eh bien, les gens qui sont à l'intérieur de cette poche, ils demandent la protection contre cette boîte qui est à l'intérieur de la poche, à cause du fait qu'elle est trop chaude. Hein, tellement cette petite boîte, elle est chaude par rapport à la poche. Et euh, c'est à tabout ils, disent que c'est at-tabout. Il y a ici un chiite qui, est sincère, qui entend des paroles comme ça et qu'il ne savait pas, qu'il entend des paroles comme ça. S'il est sincère, il doit, doit se désavouer de cette religion-là et accepter l'islam. S'il ne savait pas, c'est sûr que quand il entend des paroles comme ça, il dit Mais ça se peut pas, quelqu'un qui croit en des croyances aussi euh, égaré que ça. Donc, comme, euh, comme il dit qu'il y a l'enfer, et à l'intérieur de l'enfer, il y a un, endroit, il y a une chose qui est euh, qui s'appelle, c'est Al-Falaq. Et cette Falaq, c'est une poche de feu dans l'enfer. Et à l'intérieur de cette poche de feu, il y a une un coffre de feu. Ok et, à et il dit donc que les habitants de l'enfer, ils demandent la protection d'Allah contre Al-Falaq, parce qu'ils disent qu'elle est trop chaude. Al-Falaq, c'est quoi cette poche de feu. Ils disent elle est tellement chaude que quand elle respire, elle brûle le reste de l'enfer. Et, les, euh, et donc, euh, à l'intérieur de cette poche, il y a un coffre de feu. Et les gens qui sont dans la poche de dans l'enfer, dans cette falaq soi disant, eh bien, il demande la protection contre la chaleur de, ce coffre de feu. Et à l'intérieur de ce coffre de feu, il y a six parmi les premiers et six parmi les derniers. En ce qui concerne les six parmi les premiers, c'est le fils d'Adam qui a tué son frère. Hein. Euh, c'est Nemrod euh, le, le, Nimrod à l'époque d'Abraham, qui, il dit qu'il l'a tué, euh, qu'il l'a fait jeter dans le feu, le euh, Nimrod qui a fait jeter Ibrahim dans le feu, et le Pharaon de Moussa, et le saint Méli qui avait pris euh, le, le veau d'or, qui a fait, qui a ramené le veau d'or pour Bani Israël. Donc ça fait 1, 2, trois 4. Puis celui qui a fait les juifs devenir juifs, ça fait 5. Et les chrétiens devenir chrétiens, ça fait 6. 5, 6. Donc ça fait 6. Ensuite, il dit, ça c'est les 6 parmi les premiers. Maintenant, les 6 parmi les derniers, il dit, c'est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le compagnon des Khawarij et Ibn Muljam euh, Allah Donc, ça c'est euh, comment il euh, mentionne les six parmi les derniers. Il nomme pas personne, il donne pas les noms, il fait juste dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et le compagnon des Khawarij et Ibn Muljam. Et il les maudit. Donc, ça c'est dans son tafsir, le volume 2 à la page 449. Et Cheikh Ibrahim al il dit, ces gens-là, quand ils disent le premier, le deuxième et le troisième, ils parlent des trois premiers Khulafa qui ont précédé Ali radiallahu anhu, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar et Othman anhum. Et euh, ensuite, le, quatrième, c'est Muawiyah radiallahu anhu, il l'appelle le quatrième. Et ça, c'est des, euh, des symboles ou c'est des signes qu'ils utilisent pour désigner les Sahaba et les, premiers Khulafa et les Rafida utilisent ces, ces, termes-là ou ces, ces, symboles-là pour insulter les, les Sahaba parce qu'ils ne veulent pas toujours les désigner par leur nom. Hein. Comme ça, quand ils font leur dua, quand ils invoquent la malédiction sur euh, les Sahaba, ils vont dire, euh, par exemple, ils envoient la malédiction sur euh, l'injuste ou sur l'idole ou sur le premier ou sur le deuxième, le troisième, le quatrième, ils disent pas des noms. Comme ça, quelqu'un qui entend, il peut pas savoir de qui il parle. Mais eux, ils savent de qui ils parlent et ils l'expliquent dans leurs cours et dans leurs livres, ainsi de suite. Hein. Et il y a des exemples de ça dans, par exemple, les paroles qu'on va lire maintenant. Il dit, وقد جاء توضيح أكبر توضيح أكبر لهذه الرموز في رواية العياشي آه، التي ينسبها كذبا وزورا لجعفر الصادق أنه قال آه، يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب باب الأول للظالم وهو آه، زريق وباب الثاني لحبتر وباب الثالث للثالث وباب الرابع لمعاوية والباب الخامس لعبد الملك والباب والسادس لعسكر ابن هوسر هوسر والباب السابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن تبعهم Donc ça c'est, il dit le cheikh, il y a une plus grande explication qui a été donnée de ces, de ces, de ces, euh, de ces chiffres là qu'il donne, hein, et de ces noms là qu'il donne, aux Sahaba dans la narration de Al-Ayashi, qui est un autre de leurs savants parmi les Rafida, qui a fait un tafsir, hein, qui a fait un, tafsir de leur, euh, du Coran selon leurs croyances. Et ils attribuent ces explications-là à Ja'far al-Sadiq. Hein. bien entendu, c'est des mensonges qu'ils lui attribuent. Et c'est, ils lui attribuent ces paroles-là de manière euh, injuste, bien entendu. Donc qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que on va faire venir l'enfer et elle a sept portes. La première porte, la première porte, c'est pour l'injuste et elle s'appelle euh, Zariq. La deuxième porte, c'est pour Habtar et euh, Sheikh Hassan Zahir, il a, il a euh, rapporté de la part des ulama, des, grands ulama de l'Inde qui a expliqué ces deux premiers euh, ces deux premières terminologies là ils disent que Az-Zariq Musargharu ou Musargharu Azraq والحبتر معناه الثعلب والمراد من الأول أبو بكر لأنه كان أزرق العينين والمراد بالثاني عمر كناية عن دهائه ومكره dans son livre Ar-Rad al docteur Ali Abdul Wahid Wafi. Donc, le Cheikh Hassan a il mentionne des, euh, des paroles qui clarifient euh, ces, terminologies-là dans les livres des Rafida. Euh, ils disent que ar ou ar c'est la, la, forme rapetissée de Azraq, hein, c'est-à-dire le, le bleu, le petit bleu, et Al-Habdar, c'est euh, le, le, renard. Et il parle, en, disant à il parle de Abu Bakr parce qu'il avait les yeux bleus. Et qu'est-ce qu'il, euh, celui qu'il désigne par le deuxième terme, hein, c'est Omar, il, il appelle le renard parce qu'il prétend qu'il était rusé. Et ça, c'était dans le livre du Cheikh Hassan Ilahi Zahir à la page 207 qui s'intitule Arad al-Doctor Ali Abdul Wahid Wafi. Donc ça c'est comment ils euh, désignent les noms comme ça. Donc la, la, première porte, la deuxième porte. La première porte de l'enfer c'est la porte d'Abu Bakr pour eux. La deuxième porte de l'enfer c'est la porte de La troisième porte c'est pour le troisième. Bien entendu ils veulent dire par là Othman. La quatrième porte ils l'ont désigné explicitement, ils ont dit c'est Muawiyah. La cinquième porte c'est Abdul Malik. Hein, la sixième porte c'est Askar ibn Hawsar, ou Husar. Et la septième porte, c'est pour Abi Salama. Et euh, donc, ils disent que chacune de ces portes-là, c'est pour ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi ces individus-là. إذ وذكر محقق تفسير العياشي معاني هذه الرموز فقال معنى عسكر بن هوسر كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس donc quand ils disent la porte de euh, Bani euh, Askar ibn euh, Husar ils disent que ça c'est pour désigner certains des khulafas de Bani Umayya ou de Bani al-Abbas, de même que Abi Salama, c'est pour désigner Abi Ja'far al-Dawaniqi, et il dit que c'est possible également que Askar ce soit pour désigner Aisha et les gens qui ont qui étaient euh, avec euh, la, dans la bataille de Al-Jamal. Ça c'est ce qu'il prétend ici. Dans, et ça c'est dans les commentaires de, du tafsir de Al-Ayashi, volume 2, la page 243. ويتمادى الرافضة في حقدهم على خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه إلى أشد من هذا فيروي من يلقب عندهم بالصدوق وهو من أكبر الكذابين الأفاكين عن عن, ابن عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر عليه السلام آه، أخبرني بأول من يدخل النار قال إبليس ورجل عن يمينه ورجل عن يساره وظاهر أنهم يعنون بالرجلين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما donc ils disent ils attribuent euh, il, dit que les Rafida vont encore plus loin dans leur haine et dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur haine contre les meilleurs parmi les Sahaba du prophète et contre ses successeurs. Donc ils, vont même plus loin que ça. C'est rapporté selon celui qu'ils appellent as et c'est en réalité le plus grand des menteurs et des, des gens qui inventent des mensonges. C'est rapporté selon euh, Abu Jaroud qu'il a dit que Abu Ja'far a dit, ou bien qu'il a demandé à Abu Ja'far, Abu Jaroud a demandé à Abu Ja'far, euh, informe-moi du premier qui va rentrer en enfer. Il lui a dit Iblis, c'est-à-dire le diable, et à droite et à gauche de lui, à droite de lui il y a un homme et à gauche de lui il y a un autre homme. Ça c'est rapporté dans Sawab al-A'mal wa Iqab al-A'mal écrit, euh, écrit par ce Sadouk, soi-disant Sadouk, à la page 255. Et en apparence, qu'est-ce qui est clair, c'est que il, quand il parle des deux hommes, celui qui va être à gauche et à droite du diable, qui va rentrer le premier en enfer, c'est Abu Bakr et Omar selon eux. Allah al Et ensuite, il dit ويذهب نعمة الله الجزائري إلى أن عمر يعذب يوم القيامة في النار أشد من إبليس ويقول إنما الإشكال في تجويز في تزويج علي عليه السلام أم كلثوم لعمر بن الخطاب وقت تخلفه لأنه قد ظهرت منه المناكير وارتد عن الدين ارتدادا أعظم من كل من ارتد حتى أنه قد وردت روايات الخاصة أن الشيطان حتى أنه قد وردت روايات الخاصة أن الشيطان آه، يغلى بسبعين غلا من حديد من حديد جهنم ويساق إلى المحشر فينظر ويرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفي عنقه مئة وعشرون غلا من أغلال جهنم فيدنو الشيطان إليه فيقول ما فعل الشقي حتى زاد علي في العذاب إنما أغويت الخلق وأوردتهم موارد الهلاك فيقول عمر للشيطان ما فعلت, ما فعلت شيئا سوى أني غضبت آه، خلافة علي غصبت آه، خلافة علي بن أبي طالب والظاهر أنه استقل سبب شقوته ومزيد عذابه ولم يعلم أن كل ما وقع في الدنيا إلى يوم القيامة من الكفر والطغيان واستيلاء أهل الجور والظلم إنما هو من فعلته هذه donc il dit euh, Ni'matullah encore une fois Ni'matullah al-Jazairi il dit dans un de ses livres euh, c'est le, le même livre que tout à l'heure Al-Alwa al-Nu'maniya le volume 1 à la page 81-82 il dit que Omar ibn al-Khattab anhu va avoir un châtiment plus dur que le, diable lui-même dans l'enfer. Allah al Donc il cite cette histoire qu'il raconte ici, qui est bien entendu un mensonge. Hein. il dit que le, seul problème c'est le fait que Ali radiallahu anhu a donné sa propre fille Umm Kulthum à Omar ibn al-Khattab en mariage alors qu'il était le khalifa. Hein, et qu'il avait euh, montré toutes sortes de choses euh, qui sont mauvaises, qui sont contraires à l'islam, et qu'il avait apostasé de la religion de la, façon la plus grande par rapport à tous les autres qui avaient apostasié. C'est-à-dire pour, eux, il avait fait une apostasie plus grande que tous les autres. Donc ils ne peuvent pas expliquer, ils peuvent pas expliquer, ils ont un problème pour expliquer pourquoi Ali a accepté d'épouser ou de donner sa fille Umm Kulthum à Omar ibn Khattab à ce moment-là. Alors qu'ils prétendent qu'il a apostasié de la religion, qu'il avait quitté la foi. Ils disent même que ça a été rapporté par les narrations particulières que le shaitan, il va être, euh, il va, on, va lui mettre 70 carcans parmi les carcans de fer de l'enfer, du fer de l'enfer, du métal, hein, de l'acier de, euh, de l'enfer. Et on va le traîner jusqu'à l'endroit de le rassemblement. Et il va regarder et il va voir que devant lui, il y a un autre homme qui se fait tirer par les anges du châtiment et dans son cou, il a 120 carcans parmi les carcans de l'enfer. Donc, Shaitan, il en a 70, lui, il en a 120. C'est qui cet homme hein, il dit, Le Shaitan va se rapprocher de lui et il va lui demander Qu'est-ce que ce malheureux a fait pour avoir un plus grand châtiment que moi Et il va répondre euh, il va dire moi j'ai seulement euh, moi j'ai seulement fait dévier la, égarer la, création et je lui je les ai fait suivre les les chemins de la perdition alors il pose la question qu'est-ce que ce malheureux a fait pour avoir plus plus grand châtiment que moi alors que moi j'ai j'ai égaré les hommes et les, la créature il répond ils, ils disent que Omar il répond au shaitan euh, je n'ai rien fait excepté que j'ai pris la place du khilafa dans le khilafa de Ali ibn Abi Talib. Je lui ai usurpé sa, place pour le khilafa. Et donc, euh, en apparence, il a considéré ça comme étant quelque chose de petit. Hein, et que la cause de son malheur pour lui est la cause pour laquelle il a fait un grand châtiment, euh, un châtiment plus grand, il a considéré que c'était quelque chose de petit, mais il ne savait pas que tous ceux qui, sont tombés euh, dans le coffre euh, et dans la, transgression et le fait que les gens de l'injustice ont pris le dessus sur la terre et ont pris le pouvoir sur la terre, c'est à cause de ce qu'il a fait, hein, à cause de soi-disant de ce, qu'il a fait en usurpant le khilafa à Ali radiallahu anhu. Donc ça c'est les paroles des Rafida dans leur livre, comment ils prétendent que le, shaitan, euh, il a pitié du châtiment de Omar et que Omar a un plus grand, Omar ibn Khattab anhu, a un plus grand châtiment dans l'enfer que le diable lui-même. Pourquoi Parce qu'il a volé le khilafa de Ali. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Comment quelqu'un peut inventer des choses aussi graves que ça Il dit وقد بلغ من حقد هؤلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استباحة لعنهم بل تَقَرُّبِهِ مِنَ الله بذلك وخاصة الشيخين أبا بكر وعمر فإن لهم في لعنهما والمبالغة في ذلك أمرا يفوق الوصف Il dit, le cheikh Ibrahim al-Ruhayli, que leur haine est arrivée à un tel point Hein, par rapport aux compagnons du messager d'Allah il ils les détestent tellement qu'ils ont rendu halal le fait de les maudire et de leur envoyer la, malédiction sur eux. Et ils croient même qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah. C'est une adoration d'insulter les sahaba. Et en particulier, les deux sheikhs, hein, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, les deux premiers parmi les khulafa, les deux meilleurs de cette umma. Et donc ils ont exagéré à un tel point, ils ont atteint un tel point d'exagération à ce sujet-là, ça dépasse tout ce qu'on peut décrire. Il dit وقد روى الملا كاظم عن أبي حمزة الثمالي افتراء افتراء على زين العابدين رحمة الله أنه قال من لعن الجبت والطاغوت لعنة واحدة كتب الله له سبعين ألف ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة ورفع له سبعون ألف ألف درجة ومن أمسى يلعنهما لعنة واحدة كتب له مثل ذلك قال فمضى مولانا علي ابن الحسين فدخلت على مولانا أبي جعفر محمد الباقر فقلت يا مولاي حديث سمعته من أبيك قال هات يا ثمالي فأعدت عليه الحديث فقال نعم يا ثمالي أتحب أن أزيدك قلت بلى يا مولاي فقال من لعنهما لعنة واحدة في كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى يمسي حتى يمسى ومن أمسى لعنهما لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب في ليلة في ليله حتى يسبح حتى يصبح سبحان الله Donc, qu'est-ce qu'il mentionne ici encore une fois Ça, c'est tiré du livre. Euh, euh le livre, c'est quoi C'est tiré d'un livre qui s'appelle Ajma al-Fada'ih, les Moula Kazim, à la page 513. Il dit Shia wa Ahl al-Bayt li Ihsan ilahi à la page 157. Ça, c'est tiré euh, donc par. par euh, C'est-à-dire, c'est une citation de Moulin Kazim qui est tiré du livre du Cheikh euh, Ihsan Ilahi Zahir à la page 157 dans son livre euh, al wa al-Bayt. Les Shia et la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que ça dit ça Allah Vous allez voir à quel point ils vont, jusqu'où ils vont pour euh, insulter les Sahaba et mentionner il y a une récompense là-dedans de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il cite par exemple les paroles de ce, euh, de Abi Hamza al-Samali qui, qui ment sur Zayn al-Abidin hein, qui ment sur Zayn al-Abidin euh, le petit-fils de Ali radiyallahu anhu ils disent que euh, ils disent que le petit-fils euh, que Zayn al-Abidin Ali a dit celui qui maudit Al-Jibt ou al ah, euh, d'une seule malédiction, d'une seule la'na, Allah va lui écrire 70 euh, millions de hasana, Il va lui effacer euh, un 1 million de péchés. Et il va l'élever de 70 millions de degrés. Hein? Ça, c'est juste pour le, celui qui les maudit juste une fois. Al-Jibt, ils disent que c'est Abu Bakr. Et à Tarut ils disent que c'est Omar. Donc c'est comme ça qu'ils les appellent. Donc il dit celui qui maudit al jibd et à Tarut d'une seule malédiction, hein, eh bien il a toutes ces récompenses-là et on lui enlève tous ces péchés-là et il est élevé de tous ces degrés-là. Après il dit, et celui qui, euh, qui arrive au soir, qui le soir, il les maudit, tous les deux, une seule fois, il aura la même récompense que ça. Et puis ensuite, il, est, il a, euh, Ali ibn al-Hussein, Zain al-Abidin, il a continué. Après, il est parti, il est allé voir Abu Ja'far Muhammad al-Baqir, un des, soi-disant, des, des imams, des descendants de Ali, radiallahu anhu. Et euh, il lui a demandé, « Ô mon maître, j'ai entendu un hadith de ton père. » Il a dit, euh, alors... Mohamed al-Baqir, il a dit, alors donne-moi les ce hadith, laisse-moi l'entendre. il a dit, je lui ai répété le hadith. Il a dit, oui, c'est vrai, oh Samali, c'est vrai, qu'est-ce que tu as dit Est-ce que tu veux que je t'augmente Est-ce que tu veux que je rajoute à ce que tu as entendu Alors, il a, dit, il a répondu, il a dit, oui, oh, mon maître. Alors il a dit, celui qui les maudit tous les deux, une seule fois, chaque matin, euh, il n'aura aucun péché qui sera écrit pour lui pour ce jour-là, jusqu'à ce qu'il se couche le soir. Et celui qui, arrive au soir et qui les maudit une seule fois, aucun, péché lui sera écrit dans cette nuit-là jusqu'à ce qu'il se réveille. Allah al Ou jusqu'au matin plutôt. Pas jusqu'à ce qu'il se réveille, mais jusqu'au matin. Parce que s'il dort de toute façon, est-ce qu'il aura un péché hein? Donc c'est ça, jusqu'à ce que vienne le matin. Donc ils prétendent que celui qui, le matin, il, il, euh, il les insulte une seule fois tous les deux, il n'aura pas de péché jusqu'au soir. Aucun péché, c'est-à-dire, même s'il fait des péchés, ça ne va pas être écrit. Hein, jusqu'au soir. Et si le soir il les maudit tous les deux juste une fois, il n'aura pas de péché écrit pour ce qu'il fait durant cette nuit-là jusqu'au matin. الله المستعان إذ ومن الأدعية المشهورة عندهم الواردة في كتب الأذكار دعاء يسمونه دعاء صنمي قريش يعنون بهما أبا بكر وعمر وينسبون هذا الدعاء ظلما وزورا لعلي رضي الله عنه وهو يتجاوز صفحة ونصف وفيه اللهم صل على محمد وعلي محمد ولعن صنامي قريش وجبتي وجبتيهما وطاغوتيه آه، وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيها آه، اللذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصيا رسولك وقبل, وقبل دينك وقلب دينك وحرف كتابك إلى أن جاء في آخره اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر, وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعدده لعنا يعود أوله آه ولا يروح آخره لهم آه، لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين آه، والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم قال قل أربع مرات اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين donc ça c'est ce qu'ils disent dans leur, dans leur livre de dua dans un livre qui s'appelle Miftah al-Jinan fi ad'iyat al-ziyarat wal azkar à la page 113 et 114 wa tuhfatu awam maqboul à la page 214 et 215 وهذا الكتاب الأخير موثوق من جماعة كبار علمائهم المعاصرين et ce dernier livre qui est mentionné il est authentifié par un groupe de leurs grands savants contemporains ورد فيه أسماء على غلاف الكتاب ومنهم الخميني et il y a nombreux noms qui sont mentionnés sur la page couverture euh, de ce livre et parmi eux il y a le nom de Khomeini leur, leur, leur imam qui, qui a péri hein, dernièrement, Khomeini, hein, le père de leur soi-disant révolution des Garma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de lire maintenant dans leur livre Voici ce que ça veut dire, Allah Ils ont un dua dans leur livre de, de, de parce qu'ils ont des petits livres de Adhkar, hein, les Rafida, et parmi ces livres-là, il y en a un, un qu'ils appellent le dua des deux idoles de Quraysh. Et les deux idoles de Quraysh, ils veulent dire qui par là, ils veulent dire Abu Bakr et Omar, radiallahu Donc, euh, ils, attribuent ce dua hein, de façon injuste et mensongère à Ali, radiallahu anhu. Et c'est un dua qui est très très long, il est plus long qu'il est euh, une page et demie. C'est un dua très très long. Qu'est-ce que ça dit dans... Voici quelques exemples de ce qui est écrit dans ce dua. Ils disent, Oh Allah, envoie la paix et le salut sur Muhammad, envoie le salut sur Muhammad et la famille de Muhammad, et maudit les deux idoles de Quraysh, et les deux Djibt, et les deux Tarout, et les deux menteurs, les deux menteurs de Quraysh, et leurs deux filles, hein, qui ont trahi ton ordre, qui ont contredit plutôt ton ordre, et qui ont nié ta révélation, et qui ont euh, euh, rejeté ta, grâce et qui ont désobéi à ton messager et qui ont renversé ta religion et qui ont déformé ton livre jusqu'à ce qu'ils disent à la fin Oh Allah, maudis-les tous les deux <coughs> dans le secret et de façon euh, apparente et, euh, divulguée. Maudis-les beaucoup et éternellement et continuellement sans aucun arrêt, sans aucune euh, interruption, hein, euh, <coughs> euh, sans, interruption dans sa durée, dans la durée de, cette malédiction, et sans arrêt et sans, fin à son nombre. Hein, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de limite et d'arrêt au nombre de cette malédiction-là. D'une malédiction qui revient d'une malédiction dont le début revient toujours et dont la fin ne, euh, ne part jamais. <coughs> pour eux, que cette malédiction-là soit pour eux et pour ceux qui les aident et pour ceux qui les défendent et pour ceux qui les aiment et pour ceux qui s'allient avec eux et pour ceux qui se soumettent à eux et pour ceux qui penchent vers eux et pour ceux qui euh, se qui donnent des arguments en leur faveur et qui les défendent et qui se basent sur leurs paroles et qui croient en leurs règles. Et il dit, quatre fois, oh Allah châtie d'un châtiment pour lesquels les, les, habitants de l'enfer cherchent, euh, appellent au secours. châtie d'un châtiment pour lequel les habitants de l'enfer eux-mêmes vont demander euh, le secours. Amin au Seigneur des univers. Donc ça c'est un exemple de leur dua dans leur livre, comment ils insultent les sahaba hein, de cette façon. <coughs> Et j'ai lu ça moi-même avec, avec mes propres yeux dans leur livre, comme j'ai dit déjà dans un coup précédent, lorsqu'ils viennent à Médine, lorsqu'ils viennent à la Mecque, hein, pour faire leur hajj ou leur umrah, hein, et qu'ils vont visiter les tombes et toutes ces choses-là, eh bien, euh, Alhamdulillah, bien entendu, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire comme shirk et comme égarement, puisque, Alhamdulillah, il y a euh, le pays, hein, l'Arabie Saoudite, l'État de l'Arabie Saoudite qui est sur le tawhid et sur la sunna, et qui leur met des limitations et qui les empêche de continuer à propager euh, leur... et à pratiquer et à propager leur, leur fausseté et leurs égarements. Donc, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire Hein. malgré tout, on entend et on voit qu'ils amènent des livres avec eux et puis ils font ces doigts là et dans ces livres-là, il y a les doigts écrits. Hein. et j'en ai même euh, trouvé même une copie que j'ai gardée comme exemple pour montrer à ceux qui pensent que ces gens-là ne sont pas en train d'insulter les Sahaba pour qu'ils voient avec leurs propres yeux qu'est-ce qui est écrit comme insulte et comme euh, attaque contre les Sahaba dans leurs propres livres. Hein. Ensuite, الشيخ آه، الزي ولهذا الدعاء ولهذا كان هذا الدعاء محل عناية علمائهم حتى إن أغا بزرك الطهراني ذكر أن شروحه بلغت آه، العشرة donc ça c'est euh, yani, يعني un dua qu'ils font et un de leurs chouyours il mentionne que les gens qui ont Interpréter ou expliquer ce dua-là, hein, euh, il, a, il a atteint même le nombre de 10 sharh. C'est-à-dire il y a plus que 10 personnes qui ont interprété ou expliqué ou commenté ce dua. Imaginez. Et euh, ça c'est mentionné par Agha Bazrak euh, al-Tahrani dans son livre Al-Zari'a ila Tasanif al-Shi'a volume 8 à la page 192. وهذا الدعاء <clears throat> مرغب فيه عندهم حتى إنهم رووا في فضله آه، نسبة إلى ابن عباس أنه قال إن عليا عليه السلام كان يقنط بهذا الدعاء في صلواته وقال إن الداعي به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم الله المستعان il <clears throat> mentionne dans il y a euh, un de leurs chouyours qui s'appelle Muhsin al-Kashani. Il mentionne dans son livre qui s'appelle Ilm al-Yaqin fi Usul al-Din, euh, le volume 2 à la page 101, il dit que euh, ils attribuent des, des, des mérites à ce dua et à celui qui le fait, hein, et parmi les mérites qu'ils attribuent des paroles à Ibn Abbas disant que Ali faisait ce dua-là durant ses prières euh, dans le Qunut, dans ses prières, il, faisait, il prétend qu'il faisait ces doigts, ce dua là et que euh, il, disait, ou qu'il a dit, que Abdullah ibn Abbas a dit, ou bien euh, il dit que Ibn Abbas a dit que celui qui fait ce Dua, c'est comme s'il était en train de tirer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Badr. C'est comme s'il était en train de lancer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, dans la bataille de Badr, dans la bataille de Uhud et dans la bataille de, de Hunayn, un million de flèches. C'est comme s'il avait tiré un million de flèches euh, dans ces batailles-là avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il fait ce dua. Donc imaginez. فهذا ما جاء في كتبهم ça c'est ce qui est mentionné dans leur livre hein, القديمة وعلى ألسنة علمائهم المتقدمين ça c'est ce qui est mentionné dans leurs anciens livres et par les langues de leurs savants anciens أما المعاصرون منهم فهم على عقيدة سلفهم سائرون وبها متمسكون وسأكتفي للدلالة على هذا بما جاء عن إمامهم المقدس وآيتهم العثمى الخميني وذلك خشية الإطالة il dit <coughs> et les, parmi leurs savants contemporains euh, ils sont sur la même aqidah que leurs prédécesseurs <coughs> et ils suivent la même voie et ils s'y accrochent <coughs> et comme preuve pour ça je vais me limiter à mentionner ce qui, est ce qui a été dit par leur imam et leur grand, euh, leur grand signe aujourd'hui celui qu'ils appellent Ayatollah al-Khomeini hein, et ça c'est pour pas être trop long hein. donc ils se limitent uniquement à, à celui-là comme exemple parce que sinon il y en a beaucoup d'autres il dit وحيث يقول في كتابه كشف الأسرار أننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حلل حللاه وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وضد أولاده ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام الإله والدين الله مستعان Donc il dit dans son livre Kashf al-Asrar, Al-Khomeini, Al-Khabith, il dit dans son livre Kashf euh, al-Asrar, et il dit il dit nous on a rien on veut rien savoir de de ces, de, ces deux chefs en parlant d'Abu Bakr et Omar et euh, il dit après ils aient après tout ce qu'ils ont fait comme contradiction du Coran et d'avoir joué avec les règles d'Allah les règles de Dieu et d'avoir rendu halal et haram selon eux-mêmes, sans se référer à une, révélation. Et ce qu'ils ont pratiqué comme injustice envers Fatima hein, et euh, la fille du prophète Mohammed et contre ses enfants. Mais on va juste montrer euh, leurs, ignorances des règles d'Allah et de la religion. Donc les ignorances d'Abu Bakr et d'Omar dans la religion d'Allah. Ça c'est dans son livre à la page 162. كشف الأسرار الله المستعان ويقول عن الشيخين رضي الله عنهما وهنا نجد, أنفس نجد أنفسنا مضطرين على إيراد شواهد من مخالفتهما الصريحة للقرآن لنثبت بأنهما كان يخالفان ذلك Il dit donc, il, il parle en parlant de en parlant de Abu Bakr et de Omar radiallahu anhuma Al-Khumayni, il dit dans son même livre à la page 131 Kashf al-Asrar, il dit et ici on est obligé, hein, on est contraint de citer quelques exemples, témoignages hein, de leur contradiction claire du Coran pour confirmer euh, qu'ils étaient en contradiction dans, cette, dans ces choses-là. ويقول متهم متهمهما متهمهما أو متهم متهمهما ويقول متهمهما بتحريف القرآن لقد ذكر الله ثمان ثمان فئات تستحق سهما من الزكاة ولكن أبا بكر أسقط واحدة من هذه الفئات بإعاذ بإيعاذ من عمر ولم يقل المسلمون شيئا الله المستعان il dit, il dit ici, il accuse, il les accuse, Abu Bakr et Omar, d'avoir déformé le Coran, falsifié le Coran. Il dit qu'Allah avait mentionné sept catégories, ou sept groupes qui, qui méritaient une part dans la zakat. Mais Abu Bakr et Omar en a fait tomber une d'entre elles. Ils disent qu'Allah a mentionné sept catégories de personnes qui méritent une part de la zakat mais Abu Bakr en a fait tomber une d'entre elles et euh, avec l'accord de ou le, le, le, support de Omar à ce sujet-là et les musulmans n'ont rien dit <clears throat> ça c'est à la page 135 de, du même livre ويقول أيضا الواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره أعطوا الرسول حق قدره الرسول الذي كد وجد وتحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عينيه وفي آه، وأغمض عينيه وفي أذنيه كلمات ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة الله المستعان Donc il dit, il dit également ici, et en réalité c'est que, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup enduré hein, de difficultés et des épreuves hein, pour essayer de les orienter et de les guider, et il a fermé les yeux et ses oreilles des paroles d'Ibn Khattab, Omar ibn Khattab, qui sont euh, établis sur le mensonge et des actes qu'il a faits qui sont des actes de kufr et d'hérésie. Donc ça c'est encore mentionné dans son livre à la page 137, Kashf al-Asrar. Après il dit وهذه عقيدة الرافضة في الصحابة ليعلم أن ما أوردته هنا غير من فيض مما هو موجود في كتبهم من مطاعم وسباب وشتائم آه، بذيء آه، وشتائم بذيئة ويتنزه أصحاب المروءة والدين عن إطلاقها على أكثر الناس بينما تنشرح بها صدور الرافضة آه، وتسارع بها ألسنتهم في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ووزرائه وأزهاره بل يعدون ذلك دينا يرجعون إليه آه، يرجعون عليه من الله أعظم يرجون عليه من الله أعظم الأجر والمثوبة وفي الحقيقة إن المسلم إذا ما تأمل حال هؤلاء الناس وما هم عليه من بعد وضلال فإنه لا بد له من موقفين الموقف الأول موقف استشعار نعمة الله وعظم لطفه وعظم لطفه وسابق كرمه أن أنقذه من هذا الضلال الأمر الذي يستوجب شكر الله على ذلك والموقف الثاني موقف الاتعاظ والاعتبار بما بلغ هؤلاء القوم من الزيغ والانحراف يعلمه من له أدنى ذرة من عقل كتقربهم إلى الله بلعن أبي بكر وعمر صباح مساء وزعمهم وزعمهم أن من لعنهما لعنة واحدة لم تكتب عليه خطيئة في يومه ذلك. Le Cheikh il explique ici, il dit <coughs> donc que La aqida des Rafida au sujet des Sahaba, ça c'est qu'est-ce qu'on a lu maintenant et on a euh, donné des exemples, mais il faut comprendre que c'est juste un petit, euh, juste un petit euh, exemple de qu'est-ce qui existe vraiment dans leur livre. C'est-à-dire c'est juste un, extrait de ce qu'on peut trouver dans leur livre parce que dans leur livre c'est rempli d'insultes hein, et de paroles vulgaires hein, et de choses vraiment basses. Hein qu'ils disent au sujet des Sahaba, des choses vraiment sales, des choses vraiment, des insultes vraiment, hein, que des personnes qui ont honte, qui ont un peu de honte et de gêne, ils peuvent jamais les mentionner. Hein. Et donc, euh, il y en a qui, bon, il y en a qui mentionnent des exemples de ce qu'ils disent au sujet des Sahaba des fois. C'est tellement dégoûtant, c'est tellement dégoûtant qu'on on pas, on n'est pas capable de les répéter. C'est trop, trop, trop, trop dégoûtant c'est trop des choses vraiment dégueulasses. Mais ils n'ont pas de honte de les dire, et au contraire, hein, comme le cheikh il dit, les gens qui ont un peu de, savoir-vivre, minimum de savoir-vivre et de religion, ils, vont éviter de dire ces paroles-là au sujet des pires, des, pires parmi les hommes. Mais au contraire, les rafidah, eux, ils ont leur cœur qui s'ouvre Hein, leur poitrine qui s'ouvre lorsque hein, ils euh, veulent mentionner ces paroles-là au sujet des Sahaba, et leur langue se précipite hein, vers euh, ces genres d'insultes envers les compagnons du messager d'Allah et envers ses khulafa et ses, ces euh, ouzara, ses ministres et ses, et épouses, etc. Donc, ils considèrent que ça, ça fait partie de leur religion de les insulter et ils espèrent une grande récompense d'Allah en, faisant ça. Donc, le cheikh, il dit, quand le musulman, il voit cette réalité-là et il voit ces gens-là, comment ils agissent et à quel point ils sont loin dans leurs égarements, eh bien, le musulman, le vrai musulman, il a deux positions face à ça, hein, comment il réagit. La première position, c'est qu'il réalise la grandeur de la grâce d'Allah a la grandeur de sa douceur envers lui et de sa générosité envers lui du fait qu'il nous a sauvés de cet égarement-là. Et ça, c'est quelque chose qui exige et qui demande de notre part qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu pour ça. Et la deuxième position, c'est que doit, le musulman, il doit prendre une leçon hein, et réfléchir sur la réalité de ces gens-là et la réalité de leur déviation et de leur égarement. Hein. Et euh, cet égarement-là, elle est tellement claire qu'elle est connue de quiconque possède un, minimum de raison, une atome de raison, <coughs> comme le fait qu'ils essaient de se rapprocher d'Allah en maudissant Abu Bakr et Omar le matin et le soir, en prétendant que le fait de les maudire une seule fois, ça fait qu'aucun péché ne sera écrit pour eux ce jour-là ou cette nuit-là. Hein? c'est ridicule. Et c'est pour ça que vous voyez que les péchés sont répandus parmi les rafidah et les shia. C'est des gens qui se basent sur ce genre de choses-là. Hein? Ils disent, bon, de toute façon, si j'insulte Abu Bakr Omar le matin et le soir, j'aurai pas aucun péché qui va être écrit Donc, ils commencent à, ils commencent à faire des péchés jour et nuit. Hein, puisque de toute façon, ils ont juste à insulter les Sahaba jour et nuit, et comme ça, aucun péché sont écrits pour eux. C'est ça leur religion. Donc le cheikh il dit وذلك أن عامة العقلاء من هذه الأمة بل من أصحاب الملل السماوية يدركون إدراكا ضروريا من دين الإسلام أن الله ما تعبد أمة من الأمم بلعن أحد من الكفار ولو كان من أكفر الناس بل ما تعبدهم بلعن إبليس اللعين المطرود من رحمة الله صباحا ومساء في أوراد مخصوصة تقربا إلى الله كما تتقرب الرافضة بلعن أبي بكر وعمر بل إني لا أعلم فيما اطلعت عليه من كتب الرافضة أنفسهم مع اطلاعي على على الكثير منها أنها تضمنت دعاء مخصوصا أو غير مخصوص في لعن أبي جهل أو أمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة الذين هم أشد الناس كفرا بالله وتكذيبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا في لعن إبليس في حين أن كتبهم تمتلئ بالروايات في لعن أبي بكر وعمر كما في دعاء صنمي قريش وغيره Donc le cheikh il dit, et ça c'est parce que la plupart d'entre les individus de cette umma, hein, les, gens raisonnables de cette umma et même des autres religions célestes, hein, ils voient, <coughs> ils peuvent comprendre de façon essentiel et nécessaire que par rapport à la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais établi comme adoration pour une nation parmi les nations, hein, il n'a jamais établi pour eux comme adoration le fait d'insulter un individu parmi les koufars. Ou même si c'était la personne la plus mécréante parmi les hommes. Allah n'a pas légiféré dans sa religion à aucun prophète que pour se rapprocher d'Allah, il fallait insulter un individu en particulier parmi les koufars, même si c'était le plus mécréant d'entre eux. Et il ne nous a même pas euh, établi comme adoration le fait de maudire Iblis, al qui est qui est maudit et qui est chassé de la miséricorde d'Allah le matin et le soir dans des, euh, dans des invocations spécifiques et particulières pour se rapprocher d'Allah à la manière dont le font les rafidah en insultant Abu Bakr et Omar. Il dit même que, <coughs> il dit même que je, n'ai jamais lu, même dans les livres des Rafidah eux-mêmes, et que j'ai lu beaucoup d'entre leurs livres en réalité, et malgré ça, j'ai jamais trouvé dans aucun de leurs livres un dua spécifique ou non spécifique sur le fait de maudire Abu Jahl ou bien Umayyad ibn Khalaf ou bien Al-Walid ibn ceux qui étaient les plus mécréants parmi les hommes hein, et qui, ont, qui étaient les plus grands koufars qui ont mécru en Allah et qui ont traité le messager de menteur, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit même que j'ai pas trouvé dans leurs livres une seule malédiction ou une seule la'na contre Iblis, contre le diable lui-même, alors que leur livre est rempli de narrations sur le fait de maudire Abu Bakr et Omar, comme dans leur dua des deux idoles de Quraysh et d'autres duas de ce genre.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 Et donc, on peut voir maintenant dans ces exemples qu'on a lus à quel point un, un être humain peut s'égarer dans l'égarement lorsqu'il se détourne de la révélation d'Allah et qu'il suit ses désirs et qu'il suit les innovations. Comment et à quel point le shaitan peut lui embellir ses actions et lui embellir la, la laideur de ses gestes pour arriver à un point d'égarement tellement égaré, tellement loin qu'il ne reconnaît même plus qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et il peut même plus distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux et il patauge dans les ténèbres et il vit dans l'ivresse des, des, des, passions et des désirs. Hein. Et donc Allah a mentionné ces choses-là dans son livre et il a clarifié les gens qui suivent cette voie dans plusieurs versets, comme le verset 8 dans Surat Fatir, dans lequel Allah a dit « أفمن زين له سوء أفمن زين له سوء عمله فرآه, فرآه حسنا Et quoi Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle.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 Euh, comme par exemple, al Raj'a, hein, le fait qu'il croit que il y a des, des gens qui, reviennent, qui vont revenir euh, avant la fin des temps, après leur mort. Et il va parler également de leur croyance en, ou leur conception de la croyance en le Mahdi et des choses de ce genre. Donc ça c'est pour le prochain cours, Inch'Allah. Et la de la taqiyya. Alors, de taqiyya. Qu'est-ce que c'est la taqiyya On va en parler euh, euh, la semaine, prochaine, le fait qu'ils cachent leur vraie croyance et que ça, ça fait partie de leur religion.